siku ya Ijumaa ni siku tukufu katika masiku ya wiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba kila kitu na akafadhilisha baadhi ya viumbe juu ya vingine. Amefadhilisha katika malaika baadhi yao juu ya wenzao na katika wanadamu kadhalika na katika masiku au miezi kadhalika amefadhilisha miezi juu ya miezi mingine wakadhalika katika masiku siku ya Ijumaa ni bora kuliko masiku mengine ya wiki an Aus ibn aus anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala khairu ayamin tala'at fihi ash-shams yawm al-jum'ah siku bora katika masiku ambokuwa jua imechomozea ni siku ya Ijumaa fihi khuliqa Adam alayhi salam ndio siku ambokuwa baba yetu Adam alayhisalam salam aliumbwa ndani yake. Wa fihi udkhila aljanna, na katika siku hii aliingizwa peponi. Wa fihi ukhrija minha, na ni katika siku Ijumaa ndipo ambokuwa alitolewa peponi. Wa fihi tiba alayhi, na ni katika siku hii ya Ijumaa alitubiwa au alikubaliwa toba yake baba yetu Adam alayhisalam salam. Wa fihi taqumu saa na ni katika siku ya Ijumaa ndipo itasimama kiyama, siku nzito sana, itakuwa ni katika siku ya Ijumaa. Na hii siku walikuwa kitafuta Mayahudi na Manasara, fa adallahum Allahu anha wa hadana Allahu ilaiha, wakiitafuta kwa udi na uvumba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwafanikisha kuipata, walakin umma huu uliokuwa bora Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuongoza kuipata siku hiyo mashara mu'minun hii siku inayo adabu na mambo ambayo takiwa watu wazingatie mojawapo katika makubwa ni kuwa kunayo swala ya Ijumaa ambayo yasimamishwa katika siku ya Ijumaa swala ambayo yatakiwa watu wakusanyikane wote wa mtaa katika msikiti mmoja jamaa moja katika msikiti unapokuwa ni jami, msikiti mkubwa fadhali. Naam, yasimamishwa swala yenye kukusanya watu wote katika katika wiki. Na hii swala inayo fadhila kubwa sana baina ya swala ambazo kuwa mtu aziswali na kadhalika inazo adabu ambazo kuwa mtu atakiwa azingatie kwani ambekuwa atazingatia adabu za siku ya Ijumaa na swala ya Ijumaa basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwandikia ujira na thawabu ya, ya wiki kamil ya Ijumaa kamil pamoja na siku tatu ziada, yani atapewa naam thawabu za siku kumi. Siku tatu za toka wapi? Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni wasi wa alimu, ni mwenye wasaa katika fadhila na mwenye kujua zaidi miongoni mwa adabu ambazo kuwa zinatakiwa watu wazingatie katika siku ya Ijumaa ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi, kwani ni katika Eidul Usbu kama ilivyokuwa katika Eid za mwaka Eidul Adha na Eidul Fitr, watu wakithirisha ndani yake takbirati. Fakadhalika hii Eid ya wiki na ndani yake yatakiwa watu wakithirishe as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyotaja mwanachuoni Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi kuwa katika haki za kimtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu sisi ambokuwa atakiwa tumtekelezee kwa uchache ni angalau tumuombee Allah subhanahu wa ta'ala hiyo sala na salamu kwani hii khairi ambokuwa tuko ndani yake khairi ya Uislamu khairi na khairi ya sunna khairi ya kuwa wazima kiakili namna katika mwongozo wa kisawa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye amekuwa ametufikishia hilo kwa uchache kurudisha shukrani ni sisi tukithirisha kumswalia katika siku kama hii wakadhalika katika adabu ni kuwa takiwa watu wajiandae kuelekea katika swala ya Ijumaa, nayo ni wachukue ghusl kwa mapema, waoge na wavae nguo zao ambazo kuwa ni nadhifu, hasa nguo ambazo kuwa ni nyeupe, kanzu nyeupe na, na kofia au mtu awe ana mtandio wa kadha, au ni mwenye kuvaa mavazi ambayo kuwa ni mazuri siku ya Ijumaa na kwa wanaume apendekeza wawe ni wenye kutumia manukato watumie katika manukato mtume asema hata kama mtu hatopata katika manukato basi na amuombe hiyo ahadi yake manukato yake atumie kwa ajili ya ubora wa siku kama hiyo wakadhalika yatakiwa watu wahudhurie mapema kabla ya khatib kupanda juu ya mimba kwani siku ya Ijumaa huwepo na malaika khas wenye kusimama katika milango ya msikiti wakisajili hudhur ambokuwa waje kuswali basi na mtu isimpite na kuwa ni mwenye kuandikwa katika ile rekodi ya waliohudhuria pale khatiba atakapopanda juu ya mimbar basi huwa ni mwenye kufinika vitabu zao na sijil wakaja wakaketi nao kusikiza adhikra kwa hivyo atakiwa mtu awe ni mwenye kuja mapema nadhani katika wale ambokuwa ni wakubwa kati yetu watakumbuka kuwa walipokuwa wazee katika mitaa hii mlikuwa mkiwaona kitoka mapema sana kuelekea kuswali swala alfajiri. Saa tayari mzee yuko njiani kuelekea msikitini, lakini masiku yamebadilika na hali imebadilika. Imekuwa siku hizi mpaka katiba pande juu ya mimba aanze hutuba mpaka aenda kumaliza hutuba ya kwanza ndipo uona msikiti uanza kujaliza, walakini hizi katika mambo ambayo ni kinyume hii yaonyesha kuwa watu hawajifahamu siku hii, yatakiwa tuje mapema msikitini. Na katika adabu kadhalika ni kuwa watu wakiingia msikitini wajishughulishe na adhkar na kusoma Qur'an na mengineyo, wala si mazungumzo, wakimsubiria khatibu, na atakapokuja khatibu basi yote yakatike, swala, adhkar na kusoma Qur'an na mengine yote yao ni yenye kusimamishwa na watu waelekee kumsikiza khatibu na yule kuwa atakuja msikitini mapema na basi bora ni aketi karibu na imam awe ataketi katika safu ya mbele karibu na sehemu alikuwa apokuwa atasimama imam na wala watu wasiketi pembezoni mwa msikiti kando kando hasha wakala si katika adabu wakadhalika katika adabu ya siku ya Ijumaa yatakiwa mtu asome suratul kahfi kama ilivyokuja katika hadithi sahihi ambaye ataisoma suratul kahfi naam baadhi ya aya kwa uchache kumi basi atakuwa ni mwenye kuepushwa na fitna ya masihi dajjal fitna ambayo kuwa ni fitna haina mfano wake katika fitna ambazo kuwa zitatokea katika ardhi hii basi ambaye kuwa ataisoma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwepusha nayo utaepushwa vipi na ilhali dajjal zama zake ni katika zama za mwisho لا فتنة نفتنا يا الأحياء والأموات نفتنا يا ولقوة هاي أتكبر توكيا مزنجة تكشناي نكتك نوال أمبوكو كذلك تكون يوم فكتك مكبرياو وتفكي ونفتنا يا مسيح الدجال قواني أسمى مجوب صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته من فتنة الأعور هكون نبي كتك نبي والله سبحانه وتعالى إلا ألي تحذريش أمواتي kutokamana na fitna ya huyu kiumbe ambaye kuwa ni awar chongo, ni kiumbe ambaye kuwa ni chongo, ana fitna kubwa. Hao manabii walipita, wakati wao ulipita, na haikuwa nzama ya Dajjal kutokea. Lakini kwa nini watahadharishe umma zao? Ni kwa kuwa fitna yake mtu hata kama yuko ndani ya kaburini itakuwa ni yenye kumfikia, kwani atapatiwa uwezo naam wa kumfufua mtu, kumwondoa mtu kaburini kama mtu hakuwa na msimamo wa sawa katika dini basi atakuwa ni mwenye kumidi na kumfuata dajjal Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atuepushe naye kwa hivyo atakiwa katika siku ya Ijumaa kadhalika mtu awe ni mwenye kuisoma suratul kahfi wakadhalika katika mambo ya kutanabahisha ni kuwa yaelekea kuwa ni ada na tabia ambayo kuwa ni mbovu watu kufuatana na ambokuwa si katika sisi au watu kuigiza mienendo ambayokuwa si ya sawa. Siku ya Ijumaa ndipo huanza kufanyiwa mipango ya Jumamosi na Jumapili. Hizi ni katika adati ambazo kuwa si ya watu ambaokuwa ni waungwana wa Kiislamu, ni adati na tabia za watu ambaokuwa maisha yao waitumia kwa ubaya. Isitumike hii siku ya Jumaa kupanga mikakati ya kumwasi Allah subhanahu wa taala. Watu watahadhari na hayo. Nadhani kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم